και τι σημαίνει στην Στο στην της στην η στην πραγματικότητα, στην πραγματικότητα, Καλημέρα στην σημαντική. καλημέρα στην σημαντική. καλημέρα στην παρακίνηση, καλημέρα στην Πάτρα, η η παρακίνηση, η καλημέρα παρακίνηση, η καλημέρα στην η videos atmosphere now, Amen. αυτά δίνουν σημασία στους συνανθρωπού του και τα θέματα. Είναι στον τοίχο σήμερα η τεριγραμμία των καρκινοπαθών, οι οποίοι είναι αφημένοι στο ελαιό του δεν έχουν pues hay lo pueden de aquí. Es con la poca de las actually pretty Thank you. Absolutely.

So something different. situation we do.